enyi waislamu ndani ya maisha ya leo tunayoishi katika ulimwengu huu moja katika mambo yanayowakumba waislamu au yanayomkumba maisha ya mwanaadamu ni kitu ambacho kinaitwa alkhusuma na khusuma maana yake kwa lugha ya Kiswahili ni ugomvi kama kawaida ya maumbile ya kibinadamu inatokea mara kwa mara watu kuzozana na watu wawili kuteta na watu kukosana kwa sababu mbali mbali tofauti tofauti katika ulimwengu huu na maisha ya mwanadamu na jambo hilo hakuna anayeweza kulikanusha katika mafundisho ya Uislamu watu wanapozozana na ugomvi unapotokea kati ya watu inatakiwa wajib kwa waislamu wafanye jambo ambalo linaitwa sulhu na tumesema hili ni jambo la wajib wala sio jambo la khiyar ushahidi aya ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura an-nisa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas la khaira fi kathirin min najwahum najwa katika aya hii maana yake ni kalamin nas maneno mengi ya watu wanaoyazungumza hayana khairi ndani yake khairi katika mazungumzo na maneno ya watu yanapatikana katika haya mambo matatu aliyoyataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa man amara sadaqa maneno yaliyo na khairi ni maneno ya yule ambaye anahimiza watu kutoa sadaqat na kufanya mambo ya khairi na kutanguliza ataya kuwasaidia waislamu au ma'rufin au maneno ya kuamrisha watu mema na kukataza maovu au islahi baina nas au maneno ya kusuluhisha baina ya watu na hapo ndio mahallu shahid hiyo ni sura an nisa mbele katika sura al maida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au sura al anfal Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema katika aya ya kwanza ya sura al anfal yasalunaka anil anfal qulil anfalu لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله مكني منزي مغ سبحانه وتعالى واصلحوا ذات بينكم نا مصلحيشه ذيل علاقه ذيلزوكو بين بين ينني واسلام هي انيتوا اصلاح ذات البين na kama mnavyoona ilivyokuja ndani ya aya hii جاء الإصلاح مقترنا في الأمر مع التقوى imekuja amri ya islah katika aya hii ya anfal pamoja na maamrisho ya watu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo watu wameamrishwa awalan bitaqwa Allah azza wa jalla thaniyan bil dhat bi dhati dhat al bayn kusuluhisha na kutengeneza na kurekebisha alaka zilizoharibika kati ya watu haya ndio maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo kutokea ya kwamba waislamu wanateta au binadamu wanakosana ni jambo la kawaida na ni jambo la kibinadamu na ni maumbile ya mwanadamu ndivyo alivyomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wawili hawawezi kukaa pamoja wakiwa wanaelewana abadal abidin hata almamat watu wanakosana mume na mkewe wanakosana baba na watoto wake wanakosana ndugu na wale wanaohusiana nyumbani dhawil arham wal aqarib wanakosana ndani ya nyumba marafiki wawili wanakosana makabila mawili yanakosana nchi mbili zinakosana na haya ni mambo ya kibinadamu na ni maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا لكن jambo ambalo waislamu wanatakiwa kupitia na mafundisho haya ya Qur'an tuliyoyasoma na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kwamba waislamu wasimame na maamrisho ya islahu dhati albayn kama ilivyokuja katika hadith الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم توم عليه الصلاة والسلام أكسيمة درجة فوق الصيام وفوق الصدقة وفوق الصلاة كنا درجة جو صيام صوم النافلة وفوق الصدقة نجو صدقات وفوق الصيام وفوق الصلاه يعني صلاه النافله قال عليه الصلاه والسلام اصلاح ذات البين daraja inayomshinda mtu anayeswali swala nyingi za sunna kwa wingi na anayefunga funga za sunna kwa wingi na anayetoa sadaqat kwa wingi kuna ambaye anayemshinda mtu sampuli hiyo kwa darajati mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala man huwa قال عليه الصلاه wasalam yule anayesimamisha kazi ya islahu dhati ذات kazi ya kusuluhisha watu wawili wanaoteta watu wawili waliogombana watu wawili ambao uliingia utesi kati yao wakawa hawaambizani wala hawazungumzi hadha la yukallimu dhaka wa dhaka la yukallimu hadha hiyo ndio ambayo mtume alayhi salatu wasalam anatuambia iliyoko juu ya daraja ya siyam na sadaqa na sala za nawafil iko juu akasema ndani ya hadithi hiyo wa fasadu dhatil bain hiya alhaliqa na kuharibu alaqa ya watu wawili huo ndio hiyo ndio halaka na hayo ndiyo maangamivu katika maisha ya mwanadamu kwa hivyo maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni waislamu waisimamishe kazi ya islah dhati bain haya mazungumzo ambayo waislamu au mwanadamu anayazungumza leo katika maisha yake anazungumza maneno mengi ndani ya maisha katika siku moja jaribu kufanya hisabu umezungumza maneno mangapi tangu asubuhi alfajiri ukiamka hadi usiku unapoweka kichwa chako umezungumza maneno mangapi ndani ya siku moja kati ya maneno hayo nenda ukafanye mizani nenda ukafanye hisabu yako wewe mwenyewe ya nafsi yako kahisabu katika hayo maneno uliyozungumza ni yapi maneno ambayo yanaingia katika mafungo matatu fungu la kwanza al-amru bisadaqa fungu la pili al-amru bil ma'ruf fungu la tatu islahu dhati albayn kwa sababu neno lolote lingine ambalo litakuwa nje ya haya maneno matatu ni maneno ya upuzi na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja nayo na ndiyo maneno yasiyokuwa na khairi ndani yake leo maal asaf na kwa masikitiko makubwa maneno yanayochukua hayizan kabiran min kalami nas sehemu kubwa katika sehemu ya maneno ya watu wanaoyazungumza ni maneno yasiyokuwa na kheri ndani yake maneno ya upuzi na maneno ya kukejeli na maneno ya udanganyifu na maneno ya kusengenya na maneno ya porojo na maneno ya namima ya kuleta ufisadi baina ya watu hayo ndiyo maneno na ya usabasi na ya udaku ndiyo yaliyoko katika maisha ya waislamu leo kutokamana na kipimo cha qurani inatuambia Qur'an kwamba mengi katika maneno ya watu leo ni maneno yasiyokuwa na khiri kwa hivyo pima maneno yako kuanzia leo unalolitamka hal hiya waqi'atun tahta al-amri bisadaqa am dakhilatun fi al amri bil ma'ruf am waqi'atun fi al-islah bayna an-nas li'annahu ma 'ada dhalik fahuwa mimma la khayra fihi yale yasiyokuweko kati haya matatu ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu hana haja nayo na mwanaadam anakwenda kuhesabiwa dhidi ya maneno hayo yaumul qiyama kusuluhisha baina ya watu inatakiwa iwe katika nyanja mbalimbali kuanzia alaka zilizoko ndani ya nyumba zinaitwa alaqatu بين ذوي الارحام au العلاقه baina الاقارب alaqa zilizoko baina ya watu wa karibu au watu wanaohusiana kidamu na kinasaba hiyo ndiyo sehemu ya kwanza kabisa ambayo waislamu wanatakiwa wawe na himma ya kuleta sulh baina ya watu hao ambao hawazungumzi leo ni wangapi katika waislamu ndani ya majumba yao watu wanaohusiana al-ab la yukallimu ibna wal-ibnu wal-ibnu la la yukallimu aba aw al-bint la tukallimu ummaha wal-ummu la tukallimu ibnataha ndani ya majumba ya waislam baba hazungumzi na mtoto wake wa kiume au mama hazungumzi na binti yake au mtoto wake wa kiume wal aksu kadhalika na ndugu kutozungumza na ndugu yake na huyu kutozungumza na ami yake na yule kutozungumza na shangazi yake na mambo mengine kama hayo mengi ndani ya usar za Kiislamu na hayo ni mambo ya kibinadamu ya kawaida kwa sababu ya ugomvi na kwa sababu ya kukosana katika mirathi au kwa sababu ya kukosana katika maneno au kwa sababu ya kutoelewana katika mambo fulani na sababu nyingine nyingi kama hizo za kawaida katika maisha ya mwanadamu lakini suali ambalo linabakia bila ya jawabu waislamu hawa ambao hawazungumzi wamefanya nini kuhakikisha ya kwamba wametekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum mcheni Mwenyezi Mungu na mrekebishe zile alaka zilizoko baina yenu enye waislamu wamefanya nini umechukua hatua gani tangu mianza miaka kumi au miaka mitano iliyopita au mwaka mmoja uliopita au wiki au mwezi mpaka leo huzungumzi na jamaa yako ambaye kati yenu kuna nasaba au kuna damu umetanguliza nini na haya ni mambo ambayo yanawafikia watu aina mbalimbali hata wale watu wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata watu wanaokuwa na manaqib walio na fadhail mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini inatokea vile vile kati yao mambo sampuli hii kwa sababu ya kwamba iblis al-la'in washayatin kazi yao ni kuhakikisha ya kwamba halaka baina ya watu zimeharibika zimechafuka na zimegawanyika tunakwenda katika sahihu al-bukhari anapokea sahaba kutoka kwa Aisha anasema hudithat Aisha anna Abdullah ibn az-Zubayr qala fi ata'in atathu Aisha لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها عائشة ام المؤمنين مكوي متومي عليه الصلاه والسلام حدثت الباشا خبري سيكو موجا كوانبا عبد الله ابن زبير من عبد الله ابن زبير ابوه الزبير ابن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر كهيف عائشه مكوي متومي عليه الصلاه والسلام ني خاله yake عبد الله ابن زبير خالاتي yake ndugu yake mamake kwa hivyo Aisha anaelezewa ya kwamba Abdullah ibn Zubair قال في عطاء اعطته عائشه لتنتهين Aisha au la ahjuranna alayha alizungumza maneno mazito dhidi ya mkewe mtume alayhi salatu wasalam kawaida ya Aisha ndani ya maisha ya Aisha radhiyallahu anha ilikuwa kawaida yake anapoletewa sadakat na anapoletewa mali Aisha alikuwa hakai na mali mali inapoingia yote inatolewa na sadakat hapo hapo jua katika siku hiyo halianguki isipokuwa mali yote aliyoletewa Aisha imetolewa habakishi mali Aisha radhiallahu anha kabisa hiyo ndio ilikuwa maisha ya Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq zawjatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hana haja ya dunia akaelezewa Abdullah ibn Zubair aliyekuwa na madaraka fulani akisema ya kwamba Aisha ametoa sadaqat zote alizopewa Abdullah ibn Zubair akasema la tantahiyanna Aisha Aisha ni lazima akatazike na tabia yake hiyo anayoifanya au la ahjuranna alaiha au mimi nitachukua hatua ya kumfungia kuna kitu katika fiqhi ya Kiislamu kinaitwa alhajru na alhajru maana yake katika qada ya Kiislamu ni muislamu kufungiwa ikawa hana mamlaka ya kutasarraf ndani ya mali anayoimiliki hiyo inaitwa alhajru ambayo kadhi wa Kiislamu ana power za kufanya jambo hilo iwapo muislamu ni safi au muislamu hajui kutasarafu ndani ya mali yake anafanyiwa hajr hapa Abdullah ibn zubayr akatoa onyo hilo dhidi ya Aisha Aisha akapashwa habari hizo akasema ahuwa qala hadha Abdullah ibn Zubair anasema maneno haya juu yangu qalu na'am akaambiwa ndio qalat Aisha akasema lillahi alayya nadhrun an la ukallimahu abada natoa nadhiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba sitomsemesha Abdullah ibn Zubair mtoto wa dadangu abadan maisha yangu yote yaliyobakia sitomsemesha hata neno moja Aisha akatekeleza nadhiri yake falamma talat alhijra hijra ilipokuwa ni ndefu Abdullah ibn Zubair akakaa masiku anaona Aisha hamsemeshi anatekeleza nadhiri aliyoitoa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena ametoa kiapo na nadhiri hakuna kusemezana kama ambavyo watu leo wanavyochukua nadhiri kwamba hawasemeshani kufa kuzikana kufa kuzikana watu hawazungumzi kwa sababu moja au nyingine au ya tatu falamma talat alhijra istashfa'a abdullah ibn zubair ilaiha Abdullah ibn Zubair akajaribu kutafuta shafaa ili kutafuta namna na njia ya kwenda kuzungumza na khalati yake Aisha ummul mu'minin zawjatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam hakufanikiwa kila anapojaribu hafanikiwi na Aisha anasimama na msemo msimamo wake anasema wallahi la ushaffi mimi sitomkubali shafaa yake wala atahannath ila nadhri wala sihalalishi nadhiri yangu mambo yalipomzidi Abdullah ibn Zubair na masiku yanaendelea kupita mambo yanaenda kuwa ni magumu na mazito ambaye ametoa nadhiri hiyo ni mkewe mtume alayhi salatu wasalam zaidi ya hapo ni khalati yake ambaye ni min dhawil arham ni mtu anayehusiana naye kidamu na kinasaba kabla hajakuwa ni mkewe mtume alayhi salatu wasalam alipoona hivyo Abdullah ibn Zubair hajakata tamaa kama wanavyokata tamaa watu leo anakwambia najaribu kumfata kuzungumza naye amekataa kwa hivyo kama amekataa mambo yamekwisha hayo ndio maneno wanazungumza watu leo lakini Abdullah ibn Zubair hakusema maneno hayo alipiga hatua nyingine ya pili mambo yalipomzidi alijaribu yeye mwenyewe hakufaulu anatafuta islah anatafuta watu watakaofanya kazi ya islahu dhati albain akaenda kazungumza na masahaba wawili المسور ابن مخرمة wa Abdullah ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghuth akaenda akawasemeza hawa watu wawili waheri na wote wanatokamana na kabila moja mimbani Zuhra akawaambia anshudukuma billah lamma adkhaltumani ala Aisha ninawaomba kupitia kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nawaomba munifanyie fedha munisaidie, muniingize ndani ya nyumba ya Aisha peke yake. Baada ya hapo, kazi iliyobakia nitaifanya mimi mwenyewe, kwa sababu mpaka nyumba ya Aisha ikawa hawezi kuingia. Kwa hivyo anawaomba masahaba wawili Al-Miswar ibn Makhrama wa Abdullah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abd yaguth anawaambia anshudukuma billah lamma adkhaltumani ala aisha na waombeni munisaidie muniingize ndani ya nyumba ya aisha hiyo ni kazi ambayo mtanifanyia kazi kubwa kabisa masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam wanafahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyema kuliko sisi la khaira fi kathirin min najwahum الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم wakamwambia tutakufanyia kazi yako فغطاء وكم wakamfinika عبد الله ابن زبير بارديتهما wakamfinika Abdullah ibn Zubair kutumia kwa rida waliokuwa nazo mbili wadakhala ala Aisha wakaenda mpaka nyumba ya ummul mu'minina Aisha wakafika mlangoni faqala wao wawili wakasema assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu anadkhul wakamtolea salamu inaitwa istidhan sio kusema mambo ya hodi ilivyo leo istidhani ya Kiislamu ni kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu anadkhul tuingie Aisha akasema udkhula au udkhulu ingieni masahaba wawili hao wakasema kumuuliza Aisha kulluna sisi sote tuingie wakati huo wakisema maneno hayo عبد الله ابن زبير ومن فينك نرداء عائشة هموني السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل تنجي عائشة أنا تو إذني أنا وانبي إنجيل ما صحابة ونموليزة كلنا سوت عائشة أنا نسيما كلكم نيوت إنجيل عائشة بعدها هجوي كوامبا pamoja na hawa masahaba عبد الله ابن ibnu ومن wamemficha wakaingia ndani ya nyumba ya Aisha akiwa amefinyikwa na hiyo rida rida mbili za hawa masahaba wawili falamma dakhal alipoingia Abdullah ibn Zubair tafiqa yu'aniquha pale pale akamrukia khalati yake Aisha akawa anamkumbatia wayunashiduha billah na anamtaka na anamuomba kupitia kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe wa huwa yabki na huku analia machozi na wale masahaba wawili waliosimama pamoja na Abdullah ibn Zubair hawakuingia ndani wakanyamaza kimya jaala yunashidaniha wakawa vile vile wanamuomba Aisha wayudhakiraniha na wanamkumbusha Aisha wanamwambia ya umma almu'minin ewe ummu almu'minin inna nudhakkiruki sisi tunakukumbusha bima qad alimti kwa jambo ambalo tayari unalijua anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha al-muslima an yahjura akhahu fawqa thalath layal tunakukumbusha ewe ummul mu'minin jambo ambalo tayari unalijua kwamba mtume alayhi salatu wasalam amemkataza muislamu asimngure ah, ndugu yake muislamu kutomsemesha juu ya siku tatu jambo hilo sio atuhulijui umul mu'minin unasikia leo tunakufundisha la tunakukumbusha peke yake bima qad alimti jambo ambayo ta, jambo ambalo tayari unalijua fama zala biha hawakuacha hawa masahaba wawili wanaendelea kum kuzungumza naye na kumuomba na kumliwaza na huku Abdullah ibn Zubair analia akitoka machozi anamuomba khalati yake Aisha arudi nyuma Aisha anasema wa madha af'alu bin nadhr wan nadhr shadid maneno mliyozungumza ni maneno mazito lakini mimi nifanye nini na nadhiri na nadhiri niliyoitoa ni nadhiri nzito lakini masahaba hawakukata tamaa na wala machozi ya Abdullah ibn Zubair hayakusimama hapo anaendelea kulia Abdullah ibn Zubair na anaendelea kumwomba na anaendelea kurudi chini na anaendelea kumliwaza na hawa masahaba wawili wanamsomea hadithi za mtume alayhi salatu wasalam mpaka Aisha akarudi nyuma anarudi nyuma na huku analia faqalat qad a'd faqad faqalat qad kallamtuhu au qad samahtuhu au ma shabaha dhalik akasema Aisha tayari nimekusha kumsamehe fa'taqat ala ithri dhalika 40 raqaba kuhalalisha nadhiri yake Aisha aliwacha huru watumwa 40 sio mmoja wala wawili وكانت رضي الله عنها اذا تذكرت هذا النذر تبل دموعها خمارها ikawa Aisha kila anapokumbuka tukio hili na kila anapokumbuka nadhiri yake hii aliyoitoa juu ya Abdullah ibn Zubair anatokwa na machozi mpaka matone ya machozi yanato yanafanya nguo yake iliyoivaa ikawa inatota machozi radhiallahu anha wa ardaha na hawa ndio walikuwa masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam waliosimama kutekeleza mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo si mambo mageni kwamba waislamu kati ya wao wenyewe kwa wenyewe wanagombana na wanateta min dhawil arham baina ya watu wanaohusiana baina ya watu ambao wanatokamana na kizazi kimoja lakini jambo la wajib ni kwamba kusimame watu watakaosimama kutekeleza kazi ya islahu dhati albayn ilivyo leo ni masikitiko makubwa ilivyo leo ni kwamba baadala ya kupatikaniwa waislamu watakaoleta islah baina almu'minin wa baina dhawi alarham wa baina dhawi dhawi alqaraba kunatokea watu ambao wanaleta ufisadi ufisadi watu ambao wanasimama kuharibu zaidi alaka ambayo tayari iko katika hali ya kuharibika au hali ya kuanguka waje waislamu waharibu zaidi leo ndani ya majumba ya Kiislamu ndani ya alaka kati ya waislamu na waumini atoke mtu asimame kuharibu alaka na kuleta uharibifu zaidi kati ya waislamu ndani ya nyumba moja badala ya kuleta sulh ndio yeye asimame aseme tena usiseme naye kabisa wala usikubali hata maneno yake wala usimsikilize maneno anayoyazungumza wala usikubali msamaha kwa, kwa badala ya kufikiria mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ايها المسلمون waislamu ambao wamepitwa na masiku wamepitwa na mawiki na wamepitwa na miezi wao wenyewe kati ya waislamu hawasemezani wala hawazungumzi hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizoko ndani ya sunan zinawakataza waislamu wasipitwe na siku tatu waislamu hawazemezani bali imethubutu katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam kwamba waislamu wawili ambao hawasemezani inapofika siku ya amal za waislamu kupaishwa juu kwenda kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amal za hawa waislamu wawili walioteta ambao hawazungumzi amali zao hazifiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu anasema kuwaambia malaika amdhira hadhani au hadhaini au haula hatta yastaliha waacheni hawa wawili waliogombana waacheni amali zao mpaka wapatane kwa hivyo kuna waislamu ambao hawazemezani muda wa miaka miwili wengine miaka mitano wengine miaka kumi wengine miaka ishirini na wale waliosema kufa kuzikana labda miaka 30 au zaidi ukumbuke muda wote huo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa amri yake kuwaambia malaika amdhira haulai hatta yastaliha waacheni hao amali zao haziendi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka wapatane swali ni kwamba utapatana lini na mwenzako muislamu hususan akiwa huyo muislamu min dhawil aqarib wa min dhawi arrahim arrahim arrahim ayuha almu'minun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema يا ايها الناس اتقوا ربكم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 بيننا اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين